interneten geindi eta Twitteren eh, zeberi, arantxa bi puntu zero zurekin. Ze, nahi duzu erantzutia hori, Kristof, hm. dena berri, biztanena hori da, xare sozialen magia mundu liliura hori. Bo, lehenik Euskaldunak kesu dira, hori ez da berria egia Eta peneu beren kontra kesu dira, Bo, hori ere ezta da berria. Bai, baina eaiotak bere itza jandu, eta Espainiako eskuin muturarekin kolaboratu du. Bai, baina hori ere ez da behia. Oke, oke, oke, eta gainera haien pekatuak aitortu dituzte. Ni bai esaten dut, ez dugu labete mandako hitza. Hori aitortu behar baldin bada, aitortzen dugu. Bo, ebe beraz, iru agur maria, ama argure aita, eta barkatuak izango ziste. Eta abortuaren kasuan aldiz, otoitzak balio guti? Ez dut uste, eh? eh Irlandako eztakin ez dakit nola egiten duten, baina momentuz presentzia handia duen kultura katolikoak emazten gorputzak kontrolatzen ditu, aipatzen zinuen bezala, baina espermatozoideak obuluarekin topo egiten duterarik agur mariak ez du influenzia undirik naski. Ez dut uste, pentsa, bortxaketen kasuan ere debekatua zaie emazter erabaki horren hartzea. Gaur, bozkatzen dute, hitza ez bazait gustatzen ere, gaur egunden historikoa baita, dena historikoa baita, baina referendum historikoa izango dela espero ere, kampaina gogorra da bertan, pentsa estatu batuetatik ere Eliza tradizionalistak jendea du Irlandara abortuaren kontrako kampaina eramaiteko eta Facebookek ere debekatu ditu sareko kampaina batzu Yankilandiatik heldu zirenak. Eta Facebook, preseski, IBM, Microsoft, denak onduan ziren asteuntan. Makronekin, jan dute enpresa handi hauek eta eh, handi hauen buruek, sustut. Uste dut, menuan puria eta lukinkak zirela hogi pistka batekin anopitiat ere dena pusatzeko. Bainan, lokotidien, bideo batean, edo lokotidienek, bideo batean espikatzen duen bezala, fiskalitatearen aldetik iruzur handienak egiten dituztenak ziren azkinen. Facebookek, bat kakot bat xamasei milioi euro zerga pagatu ditu frantzian joen urtean. Larogei milioi pagatu behar zituelarik. Uber, enpresak, hogeita tamalau milioi deklaratu zituen, berreonta berrogei milioi ordez. Eta IBM oberenak, irurogeita ameka, miliar dolar lituzke paradisksu fiskaletan kukutuik deklaratzeko komplikatua da beraz. Bukaerako argazkia polita zen, eh? zerga gerozta gutiago pagatu eta Macron presidentetik urbilago kokatuak ziren. Pentsu dut guretzat berdin dela, zergak pagatzen gelditzen bagira, gu ere gomitatuko gaitu lukinken jateat berdin. Eta frantses diputatu bat justuki ez da kontent, paperkide historio? Moi, je suis un, député de base. Hein. Et donc, euh, moi, j'ai le sentiment qu'on a déjà beaucoup de contrôle. Hein moi, je m'en occupe pas, c'est mon épouse qui fait tout. Bon, alors, ara, eh, hor da problema. Le republiken alderdiko diputaturentzat, jadanik bada aski kontrol, ez? Eh, Paperkerizikin kiri e horiek ilan komplikatua da, aski! Haien egoera, gaizo, ene emaztea, eh? Bera da, hortaz okupatzen, kasu emazteak ditu problemak, baina gizona, pou, gaizki senitzen da. Eh. On a l'impression qu'on est contrôlé, qu'on doit tout justifier. On passe son temps maintenant à, à collecter les, les factures, les, notes de restaurant et autres. Franchement, il y en a marre. Hein. Oh, quelle horreur, eh? Hein. Afra. Bo, euh, diputatu zarelarik ala ere, au eh? zergekin pagatu zarelarik, justifikatu behar duzu zendako, hogei bat platera lukink janituzun astero. Simpleki espikatzen du tentazioari aurre egiteko, iru fiskalak eta ez egiteko, baik kaizak eta olako aferak ez izaiteko, lantxari emendek eta bat egitea obelitaikela. Kontrolak emendatzea, baino, bos mila euro gaizoa, ez da aski, nahiz eta lukinkak ez diren barne, eh? Hale, bururatzeko behar den objektu inutilik? Ebe bai, Euskara? Hmm. Beba. Zer dio unek, Euskara, zer nahi, eh? Babai, miarritzeko erriko etxaren zati duriz, Euskara inutilik desfila da bere webgune webgune araberituan. Fred Beruet, laguntzaileak, txiko, txiokatzen duen bezala, artikuluan argiki agertzen dira errikoetxaren nahiak. Hiru hezkuntza beraz badira miarritzeko webgune berri hortan frantsesa, inglesa eta espainola. Euskarazko itzulpena baztertu dute, arrazoina normala da, ez baita aski jende Euskaraz mintzo dena. Bai, Hala ere indar bat egin dute. Euskara ikasten ari direnen zate, eh? oi erpentsatuz, artikulu batzu Euskaraz ere idatziak izanen dira. Eta Euskaldunak pixka bat kakolak baikira hori ez da berria, argiki agertua izanen da, fondo berde baten gainean idatzia izanen delako eta lau buru bat izanen da ondoan, Iri zerraiten dut Euskara inutila dela, benen artikulu mhm. bat justuki atera da mm, atzo, naski, lanavarra.comen, espanolaz, uh, eh, mintzatzen mazizte, integerria da. El Euskara no me interesa deitzen da, Javier Antzinek hola idazten du justuki, belean esaldia da, eh? gure gizarte modernoan Euskara beti inutila iruditu zait. Bon, zakit, zut deusera itekoik, gehiago